milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Ostaje samo put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika Sjeći put je biti zatrpana. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa Novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. objašnjava uzvišeni šta oni misle o nama i šta hoće da radi sa nama. Pa ćemo vidjeti da li je ahlak da se ideš i gleberiš američkom marincu, njemačkom ili ne znam kojim. Da li je uopšte ahlak, a kamo li da mu tepšeš neka ili ti na talibane da bude nas nizam vrati ovaj. Zar je od da su talibani najgori na ovom tabu? da su najgori novotari koji, koji hodaju zemlju, iako je najveći novotar, najveći novotar, draži od svakog nebjeta. Ja sahibi, يا صاحبي كيف ها دنيا يا طول الصمت ما تسأل تهاجس في ظروف الوقت والله أو إنك ما تطيق الصبح حسيت الغياب أسهل يا خوي مسموح لا تبقى ولا ترسل عزك حاضر وغياب وقلبي عمره ما vratiti, jel da? Evo i kaže, idu Arapi, i munafici, i ovi i oni, svi su se radovali Arapima. I ja sam bio taj, vidio sam ljudine, muškarce, evo kako im vraćaju. Niko A da kaže, ni dnevni avaz. Ni ov... Znate zbog čega? Jer može slučajno Obama kupiti dnevni avaz pa da mu neko prevede, pa da vidi kako je Mustafa napisao onda, A, mi njih nazivamo teroristima, a ti kažeš da su oni muslimani. Vidiš Mustafa i ti si koji oni. E, Mustafa nema više letit za mene. Neš više u Čikago doći. من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب يا هموم القلب ذوبي قد دنوت للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب في صلاتي جنة لي من Ovo je Allah, a bježati od propisa prije nego što se išta desi, braćo moja, to nema nikakve veze sa ahlakom. Takve ljude samo malo proba isprovocirati. Samo mu malo reci, vidit će šta će ti reći. Ja sam to iskusio. Oni što kažu, izvoli, pitaj, brate, šta te interesuje? I ti ovo, kad složiš pitanje, on kaže, ti si Haman Odon iz Malče.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 Hvala mu uzvišeno i molimo ga da nas pomogne da završimo da umremo kao muslimani. I molimo ga da nas pomogne da radimo dijele kojima će on biti zadovoljan. Moramo ga prvo tomo, a zatim ga moramo moliti da nas pomogne da tim dijelima kojima je on zadovoljan istrajimo. Pa ti sav život pređu i bade. Kompletan život. Je šta da moliš sve, Allah te bade, za sve. Da ne kažeš ja sam upućen i sad sam pametan. Sad sam završio misiju, Allah mi dao uputu i evo me sad. Znam šta je zlo, šta je dobro. Puka, ovo nije islam, samo puka spoznaja. A sahabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, braća moja, po dani bi radili stvari koje im uzvišeni naređuje. Radi Allahu anhum, varadu an. Allah zadovolja njima i oni njime. Njime kao gospodarom zadovolja. Radili su po dani ono što im je naređeno da rade. A najveće molili Allaha da im to primi. Po dani bi radili, vodili bi džihad, borili bi se, pozivali bi ljude. Radili bi ono što im je Allah naredio da rade. I najveće bi do sabaha molili da im to primi. Da primi, kako će ti primiti adet? Kako će ti primiti adet? Kad se za ibadet molila najbolja generacija muslimana za ibadet, molili da im bude prijen, za ono što im je Allah farzom učinio. Ja rabbena te kabel minna, kaže Ibrahim alaih sallam. Radi kjavu sa Ismailom, ali sallam tvoj sallam, po Allahovom naređenju, po Allahovom emru. I kaže kad je napravio, e vidi kako sam dobar građevinac. Jesam pametan iskusan. Rabbena te kabel minna. Gospodaru naš, primi ovu od nas. Za ibadet moraš moliti Allah da ti primi. Idi na sirat al mustaqim. Svaki dan putima sam pravi put. Dova je srž ibadeta. Šta ćeš onda? Šta ćeš ga moliti? I kako ćeš ga moliti? Kako si tako nekulturan? Nemaš morala ni ahlaka, ni koliko je zrgno gorušiće. Kako ćeš ga moliti, radiš nešto što nije naredio? Ko je onda potpuno ga hlaka? Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, on je bio ko? Poslaniji. Kaže, bio je Kur'an koji hoda. U drugom hadisu, kaže, bio čovjek najboljeg hlaka. Šta je kod njega i šta kod tebe i kod mene treba proizvesta hlak? Aleikum salam. Šta treba proizvesta hlak? ajeti koje te, koje te uzvišeni obavezo njima, kada ih bude sprovodio u dijelo, proizvešće je kod tebe ahlak, muslimana. Poslanik ali i salatu veselam utječe se od kukavičluka da bude kukavica, da bude škrt i od tuge se utječe. Je to ahlak? Je onda ahlak da budeš kukavica? Jel ti misliš da si ti od Allaha, ako odaš ko umleha po Sarajevu ili po Magleju, pa se smiješ ljudima? Kako ste? Jel ti misliš da to Allah? Ko ti je to slago? Ko ti je slago? Pokaži ga. To nema veze sa Allahom. Ako je Resul sallallahu alaihi veselem pozivao ljude javno u islam, u tauhid, to je ahlak. Ako kaže da treba za krađu osjeći ruku, to je ahlak. Ako kaže da treba voditi džihad, to je ahlak. Desno nogom u mešćin, to je ahlak. Levom u zahod i u crkvu, to je ahlak. Odakle onda dolazi ahlak mukmina? Da li mu ahlak dolazi iz smijanja? Iz gledanja šta ljudi radi, a tebi savršeno sve jedno što radi. Jel ti, ti kažeš da je to ahlak poslanika? Pa na njega čovječa. Šta ti je? Lažiš na Allahovog poslanika? Nije to ahlak. Ti kukavica počeš da kažeš da je to sunet, jel? Da je sunet da ne pozivaš ljude, da im ne govoriš, da ne narađuješ na dobro i odvraćaš od zla. Da šutiš i gledaš zlo. Ti misliš da je to ahlak. Vidi ti boljeg ahlaka od Ibra Imali <laughs> i Salam. Onda on nema ahlaka, što je napustio svoj narod? Vidiš šta si radio Ibrahim. Nisi tebe, sram te bilo istinu. I ti Muhammede, i ti napusti svoj narod. Kako ćeš ga ostaviti? Zato što je to propis od ahlaka da ne može musliman cijeniti sve vjernikom. Izuzet da ga poziva, govorimo kad je u pitanju did, jedino je trgovina, halas. Ali ga ne možeš voliti nikad. Nikad ga ne možeš voliti. Nevjernika, nikad. I uvijek moraš znati dobro da se on sprema, da on sav svoj život i resurse koristi, samo da te izvede iz vjede. Sad ćemo dokazat, ne dokazat, samo ćemo pročitat šta mi imamo dokazivat, ko sam ja da dokazujem. Samo pročitat da li mi vjerujemo svome gospodaru koji nam govori ne vanjštinu nevjernika, nego njihovu unutrašnjost objašnjava uzvišeni šta oni misle o nama i šta hoće da radi sa nama. Pa ćemo vidjeti da li je ahla da se ideš i kleberiš američkom marincu, njemačkom ili ne znam kojim. Da li je uopšte ahla, a kamo li da mu tepšeš neka idi ti na talibane da da se nijedan vrati ovim. Zar je od ahlaka da su talibani najgori novotari? da su najgori novotari koji, koji hodaju zemljom. Draži mi je on od svih što postoje nevjernika na zemlji. Nije da znam za njih uopšte. Zato što je to da hlaka. Iako je najveći novotar, da je najveći novotar, draži od svakog nevjernika. Ovo je ahlak Muhameda sallallahu alaihi sallam. Ovo nisu moje riječi. Pa vi sebi kontajte kako ljudi mrze nas, a vole Petra i Mitra. Kaže, ti si veća opasnost, ja veća opasnost tebi. Jesi ti normalan? Jesi ti normalan čovječ? Dođite da čujete šta to mi govorimo. Pa onda lažite vam. Ali znajte dobro, ojem kurune, ojem kurullah. Nama Allah naređuje da ih mrzimo. Kaže uzvišeni te barake od tala, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Kaže, ni židovi, kršćani, neće biti tobom zadovoljni. Dokad? Dok ne budete, ne vjeri njihovu prehoću, budete njihovu mileta, iz njihovog naroda, dok budete njihov, to jest, dok ne prihvatite njihovu vjer. Ko ovo kaže? Kur'anski ajed, sura Bekara, 120. Kaže uzvišeni, vjerujemo mi Allahu? Ko ne vjeruje Allahu, nek se ide kupati. <laughs> Mahlana voda uvjer, Allahu moraš vjerovat. Šta znači Allahu vjerovat? To znači ispoljiti teuhid. Da je vjerovanje u Allaha i njemu i obavijesti kuranske sunet i bade. To nije igra. Nije došlo ovo samo da nas Allah obavještava. Jer kad bi to došlo kao obavijest, onda bi mi bili prevareni. U strani koga? Našeg gospodara. Ali ja uzubila, to se ne može desiti. A danas mnogi hoće da vas prevare I mene i vas. Da varaju. Da kažu ne. Stani. Nije tako. Ima među njima dobri. Ima ovo, ima ono. Što tražiš dlaku jajetu? Kaže uzvišeni, وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَتَ حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَتَهُ Kaže, ni jevreji, ni kršćani neće biti zadovoljni vama dok ne budete ko oni, dok ne budete privati njihovu vjeru. Kad sjedneš sa njim i kažeš, pošto ti je kamion potu, znaj dobro da te vreba. Ako vjeruješ u Allahove ajete? Znaj dobro da te vreba. Ako vjeruješ u Allahove ajete? Sin Nuh a.s. kaže, oče moj, ti vap, neću ja nalađu. Sin Nuh a.s. kaže, odi ti vamo, babo. Neću, <laughs> ti samo na nabrdo. Nalađu, neću. I vidjet kako se nevjernici brže nas odreću nego mi njih. I u našim porodicama. Noća si bio u diskoteci, ujutro osvaneš, kupo si se, kažeš, majko, ja ću klanjati. Ako ne budeš, ako budeš samo ko oni, nećeš sa mnom, sine. Vidi kako ona brzo ispoljava svoj bera, lažni. I ti opet saburaš i čekaš. Domani kaže, stani majko. Neću jest, umri od gladi, ja vjeru ne ostavljam. Ha? Pa ako to se može sa majkom uraditi, umri od gladje, ja vjeru ne ostavljam. Što tako ne radimo kompletno? Ha? Nego daj pare, ja ću vjeru ostaviti. Ja ću Allahove ajete zamijenit za ajete tvojeg predstavnika. Reći samo što hoće da kažem, nikakav problem. Ja što reći. Jer da bi fetva izašla, mora biti učen čovjek. Moraju sjest glavešine jednog naroda da se oni sjete pa kažu to je ovo, dobro. I mogu da sjede sa sinovima majmuna i svinja, a mi smo im vehabije. Mi im razvaljujemo tradiciju. Donesi mi kuranski ajet i hadid da musliman razvaljuje din. Kad je u sunnetu pitanje. I nećete čuti da kažu ovima što šalju bošnjake u Irak i u Afganistan, stanite psi jedni. Gdje je sad darura? Stanite, ne šaljite na muslimane. Tamo su muslimani. Ko će oslobodit lukavicu? Ha? Gdje su riječi? Gdje su smimbera danas oni što kažu da je to naš, Naša zajednica? Zašto se mimeri u Bosni ne tresu od zuma koji se čini ljudima u Lukavici, Arapima? Znate dobro što govorim. Zašto? Tako čeka i tebe sutra. Allaha mi, brate moji sestro, eto ga napustio čovjeka, ostavio ga u zatvoru, sve jedan, riječ neće da kažu. Riječ jednu, da te Arape, da makar dovu javno upute za njih. Allaha molimo, da ove ljude koji su pohvatani učvrsti, da im podari ono što je za njih najbolje, da im upiše na vagu dobrih dijela ono što su donijeli od dina ovdje. Mi nećemo zaboraviti. Mi ne zaboravljamo. Znajte dobro, ova kako se zove zajednica i politička struktura nevlasti će isto tako tebi uraditi. Zar ne vidimo o razumom obdareni? jedno je njemu što si ti, ba, što klanjaš. Ma to Mustafu ne interesuje, bolan. Šta ti je? To njega ne zanima. 20 ljudi leži u zatvoru samo zato što su rekli šta? Rabbon Allah. Naš gospodar je Allah. I hvala Allahu da ti ljudi, naša braća, nisu kriminalci. Nisu tamo što su ukrali nekom nešto. Što su silovali, ko sinovi njihovi, ili što su otimali od naroda pare, članarina, toliko plati, toliko ćeš umre, koliko platiš, toliko ćemo to ukopati. Dopola, dopola. Ne vallahi. A dok oni drže ljude osvjedočene monafike iz komunizma, oni mi dalje rade u rijasete. Imamo mi pameti? Treba li crtati ovo, braćo moja? Treba li crtati? ne treba Allahami. Šta rejsa briga što ti klanjaš pet vakat namaza. To njega apsolutno ne interesuje. A neki njegovi stvari branioci kažu da je to mudro da to se tako radi, da to se šuti. Ma nemoj. Ma nemoj. Ma nemoj mudro. Dobro ako on mudro je šuti što ti šutiš lažove jedan. Ako ti tvoj papa šuti, što ti šutiš? Zašto ti ne kažeš jednu, dvi, na internetu, na dersu, u Fahdovoj? Ha? Nije ona Fahdova, on je u svoj otrokenju. Ono je Allahova kuća. Allahova kuća. I molim Allah da bude Allahova. Onako kako Allah traži da bude njegova kuća. Jer oni pokucaju u te kuće Allahove pokucaju čim uđu lažu. Pa popnu se na mimber Muhammed alaih salatu wasalam i lažu sa mimbera. Dok je panj poslanika sa alaih za njim jecu. Plakao za istinom i sunnetom. Današnji mimberi služe da se manipuliše ljudima. Ako dobro platiš, dobro ću te ukopat. Ti si dobar musliman. A što su ovi ljudi ostavili ovde? Što nam je bilo drago čuti na vozuću, takbir, Allah akbar, drago nam bilo čuti, jel da? Evo i kaže, idu Arapi, i munafici, i ovi i oni, svi su se radovali Arapima, i ja sam bio taj, imao sam tatarsku jedinicu, da Allah sačuva, ali sam se radovo kad ih vidim, poštovo sam i kovojnike, vidio sam ljudine, muškarce, evo kako im vraćaju, niko A da kaže, ni dnevni avast, Nije, znate zbog čega? Jer može slučajno Obama kupiti dnevni avaz pa da mu neko prevede, pa da vidi kako je Mustafa napisao, onda a, mi njih nazivamo teroristima, a ti kažeš da su oni muslimani. Vidiš Mustafa i ti si koji oni. E, Mustafa nema više letit za Ameriku. Neš više u Čikago doći. Ha? Vjeruju nevjernicima! Vjeruju a ne vjeruju onome koji je došao da život uloži na Allahovom putu, ali da te pomogne. Ne vjeruju im. Šta me briga što su Hamza i ovi u zatvoru? To nas ne interesuje. Bitno je da se pravi rezidencija što veća. Da pokažemo svijetu da mi imamo palače i da muslimani nisu bjedama, nemoj. Musliman je bjedan, najbjedniji makar imao milijone eura kad nema svoje vjere bez vjere si siroma, nemaš ništa. I tako im poručujemo, vi ste siromasi, a propašete. Šta ako samo jedan noćas na lukavici dovi za zulum koji mu je učinjen? A svi znamo da se dova onome kome zulum učinjen ne odbija. Ne odbija Allah dovu tu, prima je. Svaki onaj koji je u lancu učestvovao da oni danas budu u lukavici stignit će ga ova I da bi žalost bila veća, znam ljude koji su sa njima bili zajedno na rovovima braća. Znam ljude koji su od njih učili apidu. Koji su sa njima tekbirali. Šuti. Ja i ti, se Sema, znamo se toliko vremena. Zar da ja šutim kad mog svemu neko dirne? Ili Hamzu? ili Sabahudina ili ne znam koga, zar da ja šutim, šta hoću da vam kažem? Oni su lagali kad su bili sa njima. Nikad ih nisu volili. Bila je samo korist u pitanju. Ništa drugo v Allahi. Jer da je ljubav u ime Allaha, ona se, braćo moja i sestre, ne raskida. Ja volim poslanika, on je mrtav, on ga volim, što? Nisam ga vidio nikad. A kamoli da sam ga vidio? još ga slijedio bio sa njim, kako bi ga onda volio? Gledajte njih. Kaže Allah te barake wa ta'ala, da je svaki Allahov vjerovjesnik imao neprijatelje. Svaki je imao neprijatelje. U vidu ljudi i džina. Allah je kaderom određivao neprijatelje. Pa kaže, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضكم بعضهم إلى بعض زخرف القول الغرورة كاجه وزمشني tako smo svakom vjerovjesniku kaže određi neprijatelje neprijatelje određivali svakom nosio su istine mora doći neprijatelj pa je li onda braćo i sestre kako je moguće da ti sa ozvaničenim neprijateljem od strane koga Allah te bareke otala ta praviš sebi prijatelja? Jesi ti zdrav? Ozvali Ozvaničeni pri neprijatelji ove vjere Islama i Dina, krstaši i židovi, vječni neprijatelji ove vjere, mrzlijete samo zato što imaš istinu kod sebe. Ništa drugo, samo zato što imaš istinu. I za sve je kriv terorizam. I ti takve nazivaš prijateljima. Oni ti zatvorili braću u Lukavice. Nije samo njih, ali govorimo u Bosni. Ko je zatvorio? Ko ih je zatvorio? Gdje je manje zlo? Gdje su nam političari? Gdje su nam advokati i sudije koje ovi nazivaju muslimanima? Da vidim koga će od njih Allah nazvat muslimanom. Tog sudiju. Da vidimo. Gdje su? Gdje su toliki partijaši? dadnu makar glas, jer kad su lagali kažu, mi smo za dobrobit Kur'ana i sunneta, glasajte za nas, mi ćemo vama, ha, uzeti sve pare i džepova. Banda jedna lopovska. Što sad ne ispunjavaju, koji je političar ustao pa rekao, stani, a pila bi riješe i u Baganića, ja vam kažem. Ako ništa, sve bi se zatreslo. Uzburkalo bi se sve. Šta je? Kaže, sinoć, ustao je u Baganića kaže, ljudi, upo emisije, stanite, ovo su muslimani, stojim iza njih. Koji je ustao? Recite mi, ko je ustao od njih? Ko je ustao od tih lažova? Znate zašto nije ustao? Kaže Rasul sallallahu alaihi veselem, muslimani su jedno tijelo. Zato što mi nismo njihovo tijelo. Zato rejsa nije briga. Čak šta više, ne su nam ni najmanje da se raduje neka zatvorite i Da mi možemo rahat otimati i uzimati. I blatiti ovaj narod. I praviti od njih tipične mušrike. Nema veze što ne klanjaju. Nema veze, samo deri. Ima veze, ima. Ražalosti će gospodar. Kaže Allah, te barak je tamo dalje. Kada opisuje osjećaje nevjernika, uzvišeni kaže, u jednom ajetu opisuje osjećaje, znači njihova osjetila nevjernika. Ko opisuje ovo? Opisuje onaj koji ih je stvorio. I nas i njih. tako? Allah je stvorio i Petra, i Mitra, i Mohameda, i Ismaila, i ovog i onog. I opisuje uzvišeni osjećaj. Kaže, Ja i veledine amenu, la te tehidu, la te tehidu. Ja ništa ne vidim sa لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم جبالا ودوا ما ونتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون kaže uzvišeni Tebarek wa ta'ala, opisujući osjećaje nevjernika. Kaže o vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje. Za kakve prijatelje? Prisne. Ma pa ja tebe, Hamza, volim. Eš sad? E, jel vidiš? Eto ti. To je prisan prijatelj. Ne tako se ima. Volim ja vas sve. Ne budete pogrešno svat. Ali hoću da opišem. Za prisne prijatelje uzimajte samo svoje. Ostali vam samo propast žele. Pa kaže, uzvišim dalje. Jedva čekaju da muka dopadnete. Oni se raduju našim mukama. Ko se raduje? Ko je se radovo maočim? Ko se radovo padu bočinje? Ko? Nevijednici. Neka i nema. Pa kaže dalje, mržnja uzvišeni, mržnja izbija iz njihovi osta. I onda opisuje Allah njihove osjećaje. Stanje srca kaže, a još je gori što kriju njihova prsa. Vjerujemo mi Allahu, moramo vjerati. Ko ne vjeruje, ne vjeruje. Ko ne vjeruje Allahu, u samo harf, on je nevjernik. Nema sumnje. Vjerujemo li mi Allah što govori? To je ibadet. Ibadet da mu vjeruješ, on ti opisuje nevjernike. Vidi kakva je milost gospodara Tebare Kvetala. Opisuje da je gore ono što imaju u prsima. On je taj koji sve zna. Naš gospodar kaže još je gore što im prsa kriju. Da samo znate. Pa kućeš gore? Zatreba da znam gore kad vidim ovako dovoljno i ovu. Ne, nemam potrebe u prsa. Ne, ne, ne, ne. Dovoljno sam ja vidio 92. Petri i Mitri, Petre i Mare. Tako? Jedva su čekali priliku da ošinu. I što nije završio Dodik i Karadžić i Mladić završio ovi naši. Strpajte Arape da i nema više. Pa prikazujte svaki pet dana na federalnoj nekakvu emisiju. Odvojene glave. Pa dobro, to ja sa sabljom ne smijem napast rovove, jel? ušao sa sikirom, urom, naporu, ja sam eto hrabar, nisam puškao, ušao sa sikirom. Oružje moje bilo, široko, sikirica od sablja i glavu sjećem odmah. Lakši, skup, metak bio. Marka metak. Daj za šćene davat, Marka. Ne, ne, treba se ofarba tu. Da se dokaže terorizam i da se opravda što su oni leže u lukavici. A s druge strane se prepadnu oni da ne kažu pa nemojte ove naše lukavci, evo, odmah federalna radi pederalno, pardon. Odma da i ovdje onda reći, samo šuti. Sve je samo mudrost, samo šuti, šuti, šuti, šuti, samo šuti, šta god je šuti. Nemoj, ba nije, šta je mudrost? Mudrost je da kažeš. Jer smo se obavezali Allahom da ćemo govoriti istinu. Je tako? Šta su davali i koji ubeju Allahom poslaniku osvabi? Daj, kaže, ruku Allah poslaniće, na šta? Dajte mi ruku, na smrt i da ćete istinu govoriti. Što ne pružamo mi ruke, a? Što nećemo da pružimo ruku? Ne, ne, umjesto poslaniku, daću ja, kako se zove onaj, smrljivi predstavnik, kako se zove on, zaboravio sam. Kako? Inzo? Nisko. <laughs> Nisko, nisko, e. Njemu ću ja pružiti ruku. Evo, tebi ruka, kakav sunet. Ti ćeš meni donijeti blagodanje, da osta, blagostanje, da ostatak svog života provedem, imajući hiljadu eura. Pa to što je Hamza Gorjević, nema veze. Nema veze. Doće red na tebe, zapamti šta sam ti rekao. Zapamti šta sam ti rekao, doće red na tebe. Ako ovo rade njima, a oni su sigurno bolji od nas. I ovi arapisti odmedali, sve pofatali. Fataju kod divni zelj. Odizmaju im papire, zbog čega ništa, kaže, nemaju. Ništa, jednostavno, ne možete ovdje biti gotov. Zbog čega? Znate zbog čega? Kad hoće neko da napane kuću da je opjačka, odmah traži gdje su security, jel da? I gdje ima, ako ima pas kakav, prvo njega sloni, pa da onda može mogući proći. Jer ovaj pas je oprezan, ovaj pas je, pas je drugi, o, ne drugiran, opremljen, on je spreman. Ha? Ili ako ima čuvar, koji je osposobljen, njega prvo skloni, njega skloni ovo razumom obdareni. Fatajte se dobro Kur'ana i sunnata. Ne dajte podvale. Ne dajte podvale za ovu vjeru nikako. Kaže uzvišeni dalje, a još je gori što kriv njima prsta i uzvišeni kaže, inna Allahi alimu, kaže uzvišeni, mi vam, mi vam, kaže, iznosimo dokaze ako pamet imate. Uzvišeni kaže, mi vam iznosimo dokaze ako pameti imate. Zašto kaže uzvišeni ako imate pameti? Pa onaj ko je pametan, on će uzeti dokaz i šta? I vjerovat će u taj dokaz. Vjerovat će da ono što mu kaže njemu gospoda da je tako. Da je tako. I taj ima pamet, onaj ko ne uzima, ne vadi pouku iz ovoga. On nema pameti. On je gori od stoke. Gori od stoke, da kako. Kaže uzvišeni dalje, opisuje one koji ih vole. Kaže, vi njih volite, oni vas ne vole. Sad uzvišeni opisuje i naše stanje. Oni koji u svom srcu kriju ljubav prema nevijenicima. Prema njihovoj superiornosti. He, prema njihovoj tehnici. Hajde što ne završite sa talibanima. Šta čekate? Gdje su vam one navođene i oni? što prikazujete po ovaj po internetu vidiš kako imaju gledaj apač <laughs> šta apač obori ga djeca onom četiri sasnicu pogodi pilota direkt u čelo apač šta šti apač čovjek čovjek čeka u žitu išli tome sve jedno uzao kuran stavio pušku ovdje čeka u ibadetu Allaha mi imamo vjeru braća tako je skupa tako je skupa da za nju treba život da. Sve što imaš, takvu vjeru imamo. Allah mi vraća. Budite ponosni što vas je Allah uputio na pravi put. Trebamo se i time ponositi što noćas nisi u nekakvoj teki i bolan. Što nisi šija, što nisi rafidija. Samo zato si upućen što si krenuo iskreno Allahom. I bez njega ne možeš ništa. Samo njemu idi. Kad ima šubhu, Allahu moj, imam šubhu, nemoj da mi je izo sklanja, ti gospodaru moj, ili mi ukaži namo ko će mi to skloniti, ali njega zamoli. A nemoj i kupiti šube. Zahvaljujemo Allahu što nas je počastio da budemo umet, pa makar sam čovjek bio, umet, među nama nema lopova, išala. Nema oni koji prodaju Allahove ajete. Nema oni koji lažu na lavu knjigu. Jest, tako ide, ali vidiš da sneg pada, moramo mi drugi. Jest, to je tako i to je radio lavo poslanik. Ali šta ćeš takva su vremena? Allah je vladar svega. Vremena. Poslanika, vjerovjeznika, mene, tebe, svih svjetova. Vladar svih svjetova je gospodar. I šta se ti onda žališ? Na šta se žališ? Ti se žališ kao židov Allahom gospodar moj, što si me obteretio u 21. vijeku, tim Kur'anom i sunnetom, ba ne mogu ga nikako primijeniti, sve moram jedno po jedno batat, što si me obteretio, kao da hoćeš da kažeš Allahu, da te obteretio teškom vjerom, lažeš, kaže uzvišeni, la yukellifu Allahu, nafsan illa Musa. Nisam nikog obteretio preko njegovih mogućnosti. Propisi nisu teški, osim u navikom. Propisi nisu teški, osim lažovu. A ljudi prodaju propise. Ljudi prodaju propise. Zato je na nama da se radujemo. Allaha mi, braćo, pa nema bolje i bogatstva nego da se raduješ što si rob Allahov. A nisi rob čovjeka. Ni dinara, ni dinema nego Allahov si rob. Sama činjenica da si njegov rob te čini da budeš zadovoljan. Da si sretan. Prvo će suđuke i suvo meso. Kad tad, gotovo. Nema, kad dođe melek smrti, pa ne mogu me samo da prodavniš ovo. Ne, ne, ne, ti si, što si prodao, prodao si. Pa trebam za dva dana platu, digim, šta to, mene briga. Pa da da samo ženu pomilujem, ne mreš nikom. Pa da djete poljubim, a, a. Pa dobro, melek, mogu li? Ništa ne mreš. Ja sam dobio naredbu da ti izvadim dušu i završenu. Pa samo, eto, pa de samo da se pokaje. Mm, mm, pa da molimo nas sad, jer gotovo je. Gotovo, evo došao je, šta da sad, pa stavamo mi se ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, kaže ti, sin. Nemoj da kažeš da Allah nepravda. Bio si ti na zemlji, dovoljno, dobro. Allah kaže, kada bi se vratili, opet bi radili isto. Allahu ekber. Allahu ekber, kaže Allah, Ne, ne govorite mi ništa. Kada im kaže u džehennemu ima. Kaže da se vratite. Radili bi opet isto. Šta radi? Lažu u džehennemu. Lažu prokletnici u džehennemu. I ti ni sebi za zapijate ne dođeš. Ti nje, njih sebi za prijatelje. Ti hvališ njihovu sistemu. Hvališ njihove položaje. moj, on je, možda tako, on je doktor. Šta ne brinu? Šta ne brinu se doktor? Ja sam musliman, šta šta te? Ha? Ja dolazim sa titulom muslimana na svim danu s doktorom. Idi s doktorom. Šta me briga? Kako se jedan fali? sam, kaže, ja sam, kaže, ja sam glasom za Radovića. Šta sad, nisam kjav? Ma nije, ne, ti si. Ja li bjeda s tim. Ne. Da, Allah, sad ćemo. Jesak, ja sam, ono. Juš si pametan, nisi vidio. Tu, pošto nisi mahu za ostalom? Rado, rado. To nisi mahu. Šta Radovićića briga za državu, vas ovaj, ti normalno. Milioni su opisaj. Kako ću i opravdati ako ne budem političar? Jer kad uđeš u vrh, ti si zakonodavna vlast. A kad si zakonodavna vlast, ja kažem sudim za čepi. Za čepi nemoj da letiš s mjesta, više ni vila, ni ono. Šuti. Ja sam, poslaću ti pa ćeš vidjeti. Halifi ovo ne treba. Ovo muslimanu ne treba. Vlast pripada samo Allahu i sud. Ne treba ti ovo ništa će ti. Sine, svijekro sine, ukro sine. O, kilo zlata. O, sine, kad ja? Imam sina ovde. Pa sin, pa babo, nemoj, kako ću sine. Ti možda ne znaš, ali ovo je za tebe dobro ovo je za tebe dobro, neš više nikad ukrasti. Ako marneš još jednom, i drugu ti osjećamo i sad smo mirni od tebe. Nema zatvora, ne moramo te plaćat, ne moramo te izdržavati, ne treba sudi, advokat, šta će te broniti, ko će te broniti? Šta ti imam malo? Šta ti imam broniti? Ja ću mu ruku! Hala, šta će ti zatvor? Zato samo za one koji imaju neke prekšaje manje kad kad ja odredim. jel da, dva, tri dana, ako si pljunuo na nekog, jednog ti on vrati, prokriti njegov vrati, budi završen. Svidio, advokat, šta će ti advokat? U nas je istina budala jedna. Ti još advokata da laže, jel da? Da petlja, da mulja. Pa kaj je tužioć, ja nisam zadovoljan, advokat kaže, nisam nija. I ja ću žaliti, ja ću žaliti. Šta ste se žaliti? Kome? Žalit ćete se ko više laže. Da vidite, sad ima ovdje rupa u zakonu, to svi traže odmah. Svi traže odmah. Pa kaže, dobro, sad će kaj dalje, sve bude pravosnažna, kad uđeš u zatvor, tek tam ćemo raditi. Odatle napiši žalbu, jer više niko ne obraća pažnje. Napiši žalbu, koji je sudi napisao žalbu, ono, sudija, znam. I njemu. Dva, ne mogu, dva, tri, ma, tri. Pa eto nekako, hajde nek napiše žalbu, vidit ćemo. Pušćemo ga pod uslov. Ako? Lopovi. Banditi. Kriminalci. Narva. Narva. Pogledajte i samo. Ko u ovoj državi samo ima par? Onaj ko ništa ne rad. Ne, ra, ne da ti nigdje da radiš. I ovi naši brane, ja oblikujem sve to. Naši i brane za takvu vlas, kaže, dajte im glas. Ne da ti da radiš. Na birovu si kako se rodio. Ne radiš nikad nije. <laughs> Ništa nemaš. Odeš, osjećaš drvo u šumi. I spucaš godinu i pol dana zatvora, teška krađa. Kaže, krivično djelo. Znaš šta je? Treba tebe osuditi ko konju jedan. Ko što osudio? to Tebe treba osuditi. Što? Pa, ti si men, ti si uzrok da ja ukradem. Nisi mi dao ništa. I tebe i sve one što su u parlamentu gore. Osudi sve njih. Ne daju mi da radi. Ne daju mi ništa. Ali kako bi vi funkcionisali da nije nas bijede? Ne valje ti kaže šare na gumi. Pa gdje će valjati? Ja nisam u policiji pa da kupim sebi Sava radijal najnovije, ne, 300 eura jedna. I e, ovdje mi kaj Hamza ima džena otpad od videa, vidi samo da je šara koliko toliko dobra. I platiš opet kaznu, mogu skupiti vinove. Mora opravda da radi, da radi država svoj posao. I takvima nas zovu. Sa takvima da sarađujem. I sa takvima sjedi ovi naši. Puste, bravo, to. Ja sam, kaže glasu za njega, šta šta? Pa neću ništa djede, jedna. <laughs> Šta da ti kažem? Da nisi se sam kažeš. Eto, nek si. Šta šti sad? Fataš. <laughs> Pa I Allah te bar kratala kaže da bi, dobila, da bi mi dobili pomoć. Moramo ispuniti uslove. Kada budu uslovi realizirani, pomoć stiže. Ovo moramo vjerovati Allah, tako? Opet moji, ste vidjeli kako fino. Sve se oko kinje vrtine ako ne vjerujemo Allahu, opet nas čeka boljer do ovaj hladni. Znači, da bi dobili pobjedu, moramo poduzeti ono što je do nas. Ali da bi poduzeli ono što je do nas, mora biti u skladu sa ostalom federacijama. Hvala sutra. Da bi, da bi nas Allah pomogu, moramo poduzeti ono što on od nas traži da uradimo. E onda stiže pomoć. Ako hoćeš da vidiš, da osjetiš meleke kraj sebe, moraš, oni neće, znači neće imala kaj lopova si siđa. <laughs> Smrdljiv si, lažov. Nema njega tu. Čuj, ti lažiš na Allahom vjeru i da kažeš, Allah moj, pošalj mi meleka. Ne, doćeš ti meleka, sam ti brzo. Kaj ste i melec? On su čista bića. Ako hoćeš da stoji meleci ovdje u redi, da čekaju, da ti to osjetiš, e onda radi ono što uzviš i traži te. I šta te briga, ako tam bude milijon ljudi, a ti sam, bit ćeš hendek. Ha? Doživit ćeš ti to. Doživit ćeš ti to. Pa dođi, jelah te bar htjela pošalje melek, evo ti. Šta će mu, kaže sad, ma nećemo ništa, strpite se. Pa mi ono, znate, negdje kaže, i onda se jedan probodi, kaže, stante, pa sjećate se ovako da je bilo poslaniku. Ma vi ćete da će doći pomoć. Nemojte, će ja, dolazi sigurno. E, tad dolazi pomoć. Tad ona dolazi upravo. Ostaćem, kaže, u pomoć, hiljadu, ne, pet hiljada. Pa Resul sallallahu alejhi nakon Hendeka okupao se kod Umu Seleme i ušao u svoju kuću. I hoće da ostavi sam. Da je odloži. Ulazi mene, Džibril kaže, salam aleikum. Ko ti je rekao da ostaviš? Ko ti je rekao da ostaviš? Evo meleci na polju čekaju. Izlazi. Izlazi ljudina koju slijedimo, Allahu akta. Hvala Allah da nas je uputio da ga slijedimo. Allahu ekber, braće, to je blagodat. Izlazi poslani sallallahu i sallam, pa kupo se tamam, nema tu dvojbe. Idemo, kaže. Benu Kureza, 700 komada macare. Proizvodnja mesa. Allahu ekber! 700 komada. Kaže, on je bio poslanik milosti. Eto viš milosti za njih. Ako ide. Nekom je milost da ga ubiješ. Je tako? Jesu kad muslimanka počini zinal, ona ide iznad male rupice i mi se skupimo okolo, uzmemo kamenje i složimo je. I to bez milosti. To je za njom šta? Djene. Uzmeš kamenje, pa direkt u glavu, što ste povoštili. <laughs> Ja? To je propis. A to je za njom djene, braćo. Ne, ne, pušće ovako, nek se kurva, svaka drba. Pa ne smiješ izavati, ne smiješ kupiti ništa. Žvake ne smiješ kupiti, moraš glavu volo boriti. One su sve zadužene samo da te ofrštili da što više para ostaviš. Znam ja to jer sam bio muzičan. Lopan. Ti uviš prodavnicu, ona se, jer ona se nju, nju gazda naštima. Da ona, <laughs> šta ćete gospodine, neću ništa, beži da. <laughs> ne mi ni da šta. Ne moram te gledat bi ona. Bor glavu da li ti ja. Svatan? To je tako. To je tako. I uzvišeni kaže, jednom ajetu, sura Muhammed, sedmi ajet, kaže Allah, te barke je ta'ala, ko bude vidio. Ja i ladine amenu, in ten suru, nad suruha jen surkum, i u sebi tako dameku, kaže, o vjernici, ako Allah pomognete, i on će vama pomoći. Ne samo pomoći, čvrst će vam korake, stope vaše. Ko ne vjeri u ovaj ajet, opet da mora, ko je bolje redom. Allah uzvišeni kaže, o vjernici, ako Allaha pomognete, ne treba Allah naša pomoć. Ne, ajde. Sad će ovo filozofi, oni, jel da, sofijanderi, potom i lovi sa ovog, sopor. Uzvišeni kaže, ja bih da dine amenom, tam suru lajen, jel surkom, jel ste bi tako dame, ko mi što bolje vidim sad. Kaže, ovo vjernici, ako Allah pomognete, šta ovo znači ako Allah pomognete? Nije Allah stavio, ti ćeš Allah pomognete. Bio bi filozofi, oni sad bi sjedni, razmišljali, vidiš, ovo ima metamorfozičko značenje, ovo je diskretno, abstraktni, šta se Pa ti on kaže, hvala, tvoja pomoć Allahu je da ti šta? Allah te uputio, pomoć Allahu, to jest Allahovoj vjeri, jeste da radiš ono što ti je naredio, da slijediš njegova poslanika i onda dolazi šta? Pomoć. Onda dolazi pomoć. Uslov mora biti onakvim kakvim je Allah zadovoljan da bi dobio pomoć. Nikako drugčije, zapamtite, nek se skupi milijardu učenjaka. Allah neće pomoći bidat. Allah neće pomoći parlament. Nek oni kažu da hoće, hajde vidimo. Ne trebaš biti posebno magistar za ovo, jel da? Neće pomoć novotarije. Neće pomoć kamatu, ono ko diže kamatu neće pomoć onog ko krade, onog ko laže na njegovu vjeru, neće ga pomoć. Eto ključ problema. Ako Allahovu vjeru pomognemo, on će nas pomoći, ne samo to, nego će ti korak čustiti. Kad staneš čisto i kažeš, stojim, šta sad? Ide tank, mak, ide deset. Baš da idim, mogu se popijeti na njega. Da mi je da udavim onog dom. Ne da ga zorim složim, <laughs> ne da ga udavim. Idem ga s ovom kacimom gore. Vidio sad da mu kajem budalo, ne bojim te sa ništa. Sad ti je, ti lud, primi islam, vidi da te nisam pustio, hvala. Neće te čupaš ti grk, ja ni godinu. To je Allahova vjera. I ovo je ahlak. Ovo je ahlak. A bježati od propisa prije nego što se išta desi, braćo moja, to nema nikakve veze sa ahlakom. Takve ljude, samo malo probaj isprovocirati. Samo mu malo reci, vidit će šta će ti reći. <laughs> ja sam to iskusio. Oni što kažu, izvoli, pitaj, brate, šta te interesuje? I ti ovo, kad složiš pitanjem, kaže, ti si Haman Odon iz Malče. Ne moraš nijeli totles, samo ti kaj lična karta, izlazi opet, zvete ga. si ga što provocirati. Odgovori mu kad te pita. Odgovori mu kad te pita. Ako učimo djela koja izvode iz vjeri, <laughs> ne učimo voljda djela koja izvode iz nevjeri. <laughs> Djela <laughs> koja izvode iz islama. Zbog čega ovo treba znat? Pa da znamo je Petar uvjerio li je. Da znaš za sebe bola. Da znaš za sebe di se. A ne djela koja izvode iz čega? Pa iz islama. I kaže uzvišeni dalje, i ako budete trpili, i ono, slušajte ovo, i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, Kaže, ako budete trpili, i ono kaže, što vam se zabranjuje, izbjegavali. Šta ćemo sad? Evo li, pametnjaković. Što su uzeli sve što je zabranjeno, hajde kažemo da sve grijes i da dođu do šedljata. A uzvišeni kaže, ako budete trpili, i ono što vam se zabranjuje, izbjegavali, kaže, njihovo lukastvo vam kaj neće ništa našli. Eto, braću, kaže gospodar, imeni vama, ako budemo trpili i ono što nam se zabranjuje izbjegavali, neće nam vaš niko ništa. I vidite da ne može niko ništa. A to ako neko i završi u dva sa metar, što ti nešto izgubio? Šta ćeš ti to, Hamza, izgubio? Sao udenjalka. Ne, a šta izgubio? Ono što kada metak za njima, nema šta za njim, nije će. <laughs> šta će ići? Sve prazno košišano. Svatate, vreć. Ako budete, kaže uzvišeni, trpili i ono što zabranjeno izbjegavali, kaže, mi ćemo vaše pomoći. I onda uzvišeni kaže, kane haqqa lalena, nastrovi mu'minim. A kaže, naša je dužnost bila vjerike da pomogne. Allahu akbar. Kako ćeš da te pomogne onaj koji naredi suncu da izađe, mjesecu da izađe, koji naredi kiši da pada oblaku, to, to, to, koji sve vidi, sve zna, sve čuje. Danas gledamo kod seme, dijete malo, ne znao ništa, nesvjesno. Dajemo mu nekakav plod, krastavica. I dijete ne, neće, reaguje. Kažem ja, vidi reko se ima Allah okvir, Allah je jedan. Kažeš to, pa vidiš li. Kako ti dijete znaš šta je krastavica? Šta ti znaš? Ajde recimo, objasnam to, dijete va gleda u nas. Ja dijete pojma i kaže, odakle mu reakcija? Kaže, vište, i dijete stirno na glavu. Odakle mu stir? Kad on nema pojma šta je stir? fitra. Uzvišeni te bareke o tala, nadahne insana. Stvorio ga Allah i on sti, onako malo djete, on ima sti. A ne zna ga objasni. Nema pojma šta je. Allah je jedan. Wallahi, samo je jedan Bog, nema drugo. I samo jedna vjera. Kako to, pa fino, kad je samo jedan Bog? <laughs> samo jedna vjera. Gdje će biti tri Boga jedna vjera? <laughs> to nema nigdje. <laughs> osim kod ovih. Je tako? Jedan Bog, jedna vjera, zato ne daj vrijedi jedan Bog. Kažu da jedan Bog, ono mora biti samo jedna vjera. Neka tri Boga jedna vjera. Ej, ja, kide, Bože dragi. <laughs> Objesli Boga, zakovali ga ekšermu, znam. I on iskrvario i umro. Umro dva dana ga ne bi nigdje. Gdje? <laughs> Vaskrslo, kao je ovo zbila <laughs> četvrde koji te vaskrsne jednom zustikaru pa će ti vidjeti. Koje je to mišljenje o Allahu te bareke u ta'ala? Dovela i zabluda. A ovi drugi, oni znaju. Kaže, znaju oni Muhammede tebe kao što znaju sinove svoje. Znaju ga dobro. Židar. Sve suprotno. Svjesno, znaju šta moraju raditi, ali suprotno radi. A vi sebi tumašite kako hoćete svjesno znaju, znaju šta je istina, suprotno rade. I onda pravdaju, mi moramo, daj nam malo leći. Kakva krava treba da bude? Nek bude jaka, nek bude crvena, nek bude, nek bude, nek bude. Kamila, i ona treba da ima unče u sebi. A, pusti vas Allah te barke u tela da vi njemu kao uslovljavate. Šta je, to je din, ma jes to istina, to treba ovako, ne znaš ti? Ko židovi. I tako sam na sebi zazivaš Allahovo proklestvo. I hoćeš onda pobjed. <laughs> Koju pobjed? A nek se ne sekira onaj. Svaki onaj koji nosi istinu kod sebe. Korani su ne. Nek se ne sekira ni najmanje ako bude nosio ovo kod sebe. Njegova pobjeda nije da naša vizija, da mi moramo vidjeti kako, evo ide halifa, ide vojska muslimana, 3 miliona puške, sve oni ashabi sa Uhuda nikad nisu bili šerijat. Šta su izgubili? Sa bedra nikad nisu bili šerijat. To su ubijali svoje amiđe, deke, nake i bake. Pa <laughs> jel da? Familijarna bitka bila. Porodična. Nikad nisu vidjeli. Jesu šta izgubili? Pa nisu, nego oni nama poručuju. Danas se kada je vratan njavog, pa da opet poginemo da vidimo kakva ono ljepota kada složi, ti umriš, a te drago odmah. Pravu žene tušu. Daj me se kaj vradim kažemo. Kako, eto rekli su vam. Eto rekli su nam. Svima su rekli. Kažu, šehidi. I kaj da znate kako nam je ljubi. Daj nam se radam, kaj, evo, uzviše nas obavijestio. Do nas je stiglo. Ko ne vjeruje, ne mora. I njegov problem ko vjeruje mojru. Navalite, braće. Nisam rekao uđiva, stavite malo. Nego navalite znanje, prvo je znanje. Fale mene la ila ila Zatim primjena znanja, rad po tom znanju i saburajte. Šta ovo znači saburajte? Nije ovo saburajte, budite kukavice, to ti mač govori. Ne, ne, ne. Ovo saburajte znači kada budete naučili, primjenite kod sebe i počnete pozivati ljude druge. Saburajte na njihovim šta? Ezijetima a ne nemojte ti počeo pozivat i on primijeti šta ti hoćeš i ti ima, ne, ne, nisam ja to mislio reći, izvinite, molim vas, aj drugi ću mu Jesi kukavica, pravo, nego saburaj kad ti nešto rekli. Šuti, sačekaj. Zato što ti je stalo da on prihvati Allahovu vjeru. Volio bi da taj Petar bude ovdje, ba Allah bi volio. Petre, sjedi, ba, ma nije Isus Bog, budalo, sjedi ovdje ti ovdje si. Hajde, malo ti učiti sve noždane ljude. I zato uzvišeni tebara kao ta'ala kaže ma ja ja'lamu džundan rabike illahu. Kaže uzvišeni džunumu e, da rabike illahu. Kaže a vojske gospodara tvoga samo ozna. Vojske gospodara tvoga kaže samo ozna. Evo da si sam recimo. Jela ti pošalje samo jednog meleka. Evo ti koristi. Samo jednog meleka da zaradiš a da ga zaradiš moraš ići Allah. Nemoš mi staviti, palo ne, glupost, viš, jadu samo, inspira. Da zaradiš meleka moraš Allah. Samo njemu. Samo Allahu moramo ići. Njemu. Stazama Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A kad kriješ Allahu, ako farzova, pa na file, pa dobra djela, onda, onda dobijaš jedan poklon. Od onog kome si krenuo. Postoji, kaže, njegova ruka koja dira i ona koja on hodi, oko koji gleda. To znači da toliko kod tebe se proizvede bogobojaznost da ruka neće u haram, da usta neće lagat bolan. To je Allahov štićenik. Allah te onda voli i bdije na tobom i onda kaže kod darne mog roba ja mu objavim rat. Kod darne mog roba, kaže Allah, ja mu rat objavim. Pa ti mene moraš ovdje motolkom prisjeći. Ratova ćemo mi još uvijek, ne skiraj se. Poslaće Allah drugog iza mene. Doće se Bahudin, jel da? On sam tu usta, kaj neš više pojest nijedne. Što si žvako, žvako. Za tebe je sad gorka. Nema, više tu fahija. Sad je tu bahija. Što si jeo, jeo. Kaže, tako vam je Allaha. Muhammed je rekao istinu, evo kaže ono, lava i pojede zakladala. Mohamed je rekao istinu, niš kako te stigne. Jele, kako skoro u Izraelu kažu, krenuli čuvari, oni što čuvari, ču, čuvaju muslimane, što su i pohapsili, pa krenuli da napravi smjenu straži, Puno autobus, jele. Jela dan je zapali s autobus i od autobusu se zapali svašta nešto, sve ono se pozapaljivalo. Gori na dnju alku, dole. Mi nemamo šta izgubiti. Resul sallallahu sallam najavljuje dobre dane za islam. Moraju doći. Naše obavještane službe, kamen, drvo, <laughs> jel da? Kamen govori. Evo, kaže, za mene židova složi ga. A ti iza sam. Vidi kamen govori. Pa gledajte ovo. I kaže, i drve će kamen će govoriti, osim garka drveta. Kaže, ono neće govoriti, ali vidite u hadisu ovo. Pa i ono sad govori. Šta? oni će se kriti za njega. Ti opet znaš da si za njega. <laughs> Sve pravi mi govor. Jeste svatko? Znači kamen će govor, evo me. Evo ga ovdje, dođi, dođi, dođi, Hamza, dođi, odavi ga. <laughs> Hamza se okrene, rekao je, rasu svoj sve, nađeš ti mi tu, sad ćeš dobiti. A ide sa Bavodin i kaže, Garkad, i tam su oni, kako, pa Resul Sve kaže, drmo neće Garkad govor, i on će opet bježati za njega, tam su sigurno. Ja, šta? idemo tam, malo više iskupimo. Poneste motorke. Drvo se obara motorka, možeš proći. Pa ako malo duži mač bude, još bolje. Jel da? Dobro vraćamo i sestri. Molim Allah te barake i tala da nas učvrsti na put istini. Da nam istinu pokaže istinom, a zabludu zabludom. Da nam istinu pokaže istinom i da je slijedimo, a zabludu pokaže zabludom i da je se klonimo. Allaha molim da učvrsti svoje muđahide. Allah molim da učusti one koji su noćas sa puškom u ruci u planinama Afganistana, Čečenije, Kašmira, Palestine. Allaha molim da raskrinka tabute, da ih smijeni, da ih ponizi. Allaha molim da ih ponizi, da ih obori na noge. Allaha molim da ih kazni njihovim narodima. Allaha molim da tagute njihove sluge kazni njihovim narodima a svakog onog ko petlja i laže na Allahovu vjeru i laže na njegova poslanika, Allaha molimo da mu jezik uzme i da mu pamet uzme, da više nikad ne naupanemo da laže na Allahovu vjeru. Allaha molimo da nam podari vođe muđahida, da nam podari ulemu, da našoj braći u Lukavici, Arapima, koji drže zločinici u zatvorima, da im to vaša, da ih oslobodi iz zatvora, da ih pošalje tamo gdje je za njih najbolje. Allaha te bareke od tala molim da nam oprosti grije u da se uvede. Hanek je Allahum evi handik. Ešhedan la ilan ka stakar ke vatu ugulim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسبوع شهر وأعرف أني طول عمري مشتريه svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.